نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنها بركة عليه في صباحه ومسائه ويفوز بخيراتها العظيمة وثمارها المباركة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمسى ثم في آخرها قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه ويقوله إذا أصبح وأذكار الصباح تبدأ من الفجر إلى طلوع الشمس وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس والأذكار المأثورة مجموعها فيما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يقال في الصباح والمساء وهذه الأذكار لا تستغرق ثلث أو ربع ساعة فلكل واحد منا أن يحرص بهذه الأذكار وأن يعتني بها في صباحه ومسائه لأن فيها بركة يقول الله عز وجل والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عباد الله مبعادة محمد الله عز وجل نقم تكيا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم rahma na amani zimfikie. Katika adhkar kunayo faida nyingi, katika adhkar kunayo manufaa nyingi ambayo wengi katika Waislamu inaopita faida hizo na hizo manufaa kila asubuhi na kila jioni. Alayhi salatu wassalam anatuhimiza kufanya adhkar za asubuhi na adhkar za jioni kwa sababu mtu akifanya adhkar hizi anakuwa ni mwenye kuepukika na shari nyingi ambazo kwamba Allah azza wa jal ameziumba huku duniani adhkar inasababisha mtu kuepushwa na shari nyingi ambazo kwamba tunazisikia kila kukicha kuna qisas una hawadith una balaa chungu nzima kila mtu akifikiwa na jioni anasikia wenzake wamekutwa nayo akifikiwa na asubuhi anasikia wenzake walikutwa nayo wakati wa usiku ili kuepuka hizi hawadith na balaa na hizi shari ni mtu kuleta adhkar wakati wa subuhi na wakati wa jioni na insha Allah tutaangazia naqat chache ambazo kwamba Allah azza wa jalla akitujalia kwa hiyo wakati mchache ili tuweze kufaidika ili tuingize katika amali zetu miongoni mwa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 kwamba Allah azza wa jalla alikuwa amekadiria kumkuta ama ameziomba huku duniani vile vile dhikri ya pili ni qiraa al-ayatayn min surati al hizi aya mbili za mwisho katika suratul baqara vile vile anatuhimiza alayhi salatu wasalam kuweza kushikamana navyo wakati wa usiku tuweze kuzisoma na vile vile wakati wa asubuhi kwa sababu mwenye kusoma aya hizi inamtosheleza ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة كفتاه Anatueleza alayhi salatu wassalam, yoyote miongoni mwenu ambaye kwamba atasoma aya hizi mbili ya mwisho wa suratul Baqara kila usiku wake, basi aya hizi mbili zinatosheleza kuwa ni sababu yeye kuhifadhika kutokamana na kila shari, anakuwa ni mwenye kuhifadhika kutokamana na kila bala kusoma aya hizi mbili ya sura al-Baqara ya mwisho, na ni maarufu amana ar-rasul bima unzila ilayhi mpaka mwisho wa suratul baqara na vile vile yoyote ambaye kwamba akifikiwa na asubuhi akaweza kusema maneno haya basi huyo atakuwa amefanya matendo makubwa zaidi ambaye kwamba hakuna ambaye kwamba atakuja na matendo makubwa kama hayo ila huyo mwenye kusema maneno haya maneno haya ni ipi fa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى yoyote ambaye kwamba atasoma maneno haya na kuisema wakati wa asubuhi na wakati wa jioni subhanallahi alazim wa bihamdi mara moja akaisema kutoka katika moyo wake huku anaamini maneno ambayo kwamba anasema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi maana yake ametakasika Allah azza wa jal kutokamana na kila aib subhanallah alazim mkubwa wa bihamdi na sifa zote nzuri ni zake yeye mtu akisema hivi mara mia moja asubuhi basi hakuna ambaye kwamba atakuja na thawabu nyingi zaidi ya huyo ila ambaye kwamba atasema mara nyingi zaidi ya huyo na hii ni dhikr asbah wal masaa vile vile endapo mmoja wetu akiwa ni mwenye kuamka asubuhi kisha akasema maneno haya mara mia moja basi atapata faida nyingi miongoni mwa fawaid ambazo kwamba atapata itakuwa ni kana kwamba ameachilia mateka kumi ameachilia mateka kumi na vile vile ataandikiwa thawabu mia moja na atafutiwa madhambi mia moja na vile vile hii itakuwa ni sababu yeye kukingika na kuchungika na kuwa mbali na shetani yani atakuwa na hifdhi ya Allah azza wa jalla sheitani hatoweza kumfikia anasema alayhi salatu wasalam mwenye kusema maneno haya atapata faida haya yote maneno hayo ni ipi ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mara moja wakati wa asubuhi mtu akisema maneno haya atakuwa na faida tuliyozitaja hapo nyuma faida ni kuwa yeye ataandikiwa ni kana kwamba ametoa mateka kumi vile vile kutibat laka mi'ata hasana vile vile itaandikiwa kwako wewe thawabu mia moja wa muhiyat anka mi'ata sayyi'ah na vile vile utafutiwa madhambi mia moja na mwisho wa siku utakuja na thawabu nyingi zaidi hakuna ambaye kwamba atakuwa na thawabu nyingi zaidi ya mwenye kuleta hiyo dhikr vile vile kunayo dhikr ambayo kwamba ni yasiri dhikra ambayo kwamba ni nyepesi sana kuisema katika ulimu wetu na wengi wamehifadhi katika hii dhikr ila wachache ndio wanakumbuka kuileta na faida yake vile vile ni kubwa sana ambayo ni qiraa suratul ikhlas wal muawwidhatan fihima au fafiha yani fawaid kathira wan naf'a al azim kuna manufaa kubwa na kuna faida nyingi kwa mtu kuzisoma hizi dhikr wakati wa asubuhi ambayo ni suratul ikhlas ambayo kwamba ni nyepesi watoto wamezihifadhi kwa wakubwa wadogo kwa wakubwa wamezihifadhi suratul ikhlas ukiisoma kutoka kwa moyo wako wakati wa asubuhi na ukaisoma na sura ya nas na falaq muawidhatan inakuwa ni sababu ya wewe kuhifadhika na shari ambazo kwamba zimekithiri huku duniani unakuwa mwenye kuwekwa mbali na fitna na hizi vitu vingi ambavyo kwamba vinakuta kila siku watu سورة الإخلاص معروف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد na muawidhatan ni suratul falaq na sura an-nas yoyote ambaye kwamba atazisoma hizi wakati wa subuhi itakuwa ni bora zaidi kwake yeye kwa sababu Allah azza wa jal atamhifadhi kutokamana na kila shari بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani tukufu wanaume ambayo kwamba watamchaja Allah azza wa jalla kwa wingi na wanawake أعد الله لهم مغفرة الله عز وجل أن لي زوادي كبوة زوادي أكونزني مغفرة أتوسمهي بزاو زو وكل كمتاج الله عز وجل وأجرا عظيما زوادي بيلي ني أتواليبا مليب مكبوة أم بيكوما جنات الفردوس كيف أذكر من أعمال الصالحات التي تقرب العبد أم بيكوما ينبكر الله عز وجل naam kwa Allah ambao kwamba inamkurubisha mja kwa Allah azza wa jalla na inamnyanyua darajat kwa Allah azza wa jalla na vile vile anaandikia thawabu kwa kule kuleta adhkari kwa hiyo adhkaru sabahi wal masa mtu akileta hajikingi tu kutokamana na mashayatin kutokamana na masaib kutokamana na bala bali ni thawabu anaikuta kutoka ataipata mbele ya Allah azza wa jalla kesho miongoni mwa adhkar ambazo kwamba watu wanafaa kuipupia kuifanya asubuhi ni dhikri hii na mwenye kuisema hii dhikr mara tatu wakati wa asubuhi mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kwamba hatudhurika na chochote عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء أنا سيما عثمان بن عفان رضي الله عز وجل زنفكيه المسكية رسول عليه الصلاة والسلام كسيما يؤتم يونغوني مونو أم بيقوم تصوم هي دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم mara tatu wakati wa subuhi na wakati wa jioni hatudhuriwa na chochote ambacho kwamba kinadhuru na tunapofahamu kunavyo vitu vingi ambavyo kwamba vinaweza kumdhuru mtu mwanadamu mwanzake mwanadamu anaweza kumdhuru vile vile majini wanaweza kumdhuru wanyama vile vile wanaweza kumdhuru hizi vitu zote zinaweza kumdhuru mtu lakini endapo mtu ataleta hii dhikr mara tatu wakati wa subuhi na mara tatu wakati wa jioni haiwezi kumkuta chochote wala haiwezi kumdhuru chochote na endapo mtu atasahau dhikri hii huenda akadhurika na mtu akisahau dhikri hii huenda mtu akadhurika na miongoni mwa adhkar muhimu ambazo kwamba vile vile tunafaa kuzisoma ni dhikri hii alayhi salatu wasalam anatufunza a'udhu bikalimati llahi tamat min sharri ma khalaq a'udhu bikalimati llahi tamat min sharri ma khalaq watu wanafaa kuomba hizi dhikr kwa sababu faida yake ni kubwa sana ambayo wengi katika waislamu wanaghafilika juu yake a'udhu bikalimati llahi tamat tunamuomba Allah azza wa jalla akuhifadhi kutokamana na kalimati zake zilizotimia min sharri ma khalaq wa kila shari ambayo kwamba Allah azza wa jalla ameiumba ukimwomba Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla ni mwadilifu hawezi kukhalifu ahadi yake aliyokuahidi wewe ukimwomba Allah azza wa jalla kwa jina lake iliyotukuka ukamwomba akuhifadhi akuweke mbali na kalimati zake zilizotimia kutokamana na shirki zote ambazo kwamba alizoziumba Allah azza wa jalla hatokuacha vile vile dhikri ya mwisho insha tutaweza kuitaja katika hutuba yetu ya leo ni wengi katika sisi naam ni dhaafa alhal watu wagonjwa naam na katika zama zetu kuna magonjwa sampuli tofauti tofauti zinazuka watu hawajui ugonjwa hizi zimetokea wapi kuna ugonjwa zingine ambazo kwamba vile vile havifahamiki hizi dhikrullahi azza wa jalla wakati wa subuhi na wakati wa jioni inakuwa ni sababu ya sisi kupata afya nzuri hizi dhikr za asubuhi na jioni endapo mtu atazileta kwa imani na ikhlas itakuwa ni sababu ya yeye kuepushwa na hizi magonjwa miongoni mwayo ni dhikra ambayo kwamba alayhi salatu wassalam aliyotufunza akisema Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi basari Allahumma afini fi sam'i la ilaha illa ant hii ni dhikr muhimu vile vile mtu anamuomba Allah azza wa jal ampatie afya katika mwili wake ampatie afya katika macho yake ampatie afya katika masikio yake hakuna ambaye kwamba anafaa kuabudiwa ila yeye umwambie Allah azza wa jal dua hii kisha kuache upatwe na maradhi haiwezekani kwa hivyo tunafaa kumwomba Allah azza wa jal dua hizi wakati wa subuhi na wakati wa jioni, kwa sababu wakati wetu hii unasikia mtu alikuwa na afya yake, baada ya siku mbili amepatwa na magonjwa ambayo kwamba watu hawawezi kuimudu. Miongoni mwa hizo magonjwa hatari ni kansa, miongoni mwa hizi magonjwa hatari ni ile ya kufail kidney. Ukimwomba Allah azza wa jalla hizi adhkar, faida yake ni kubwa, manufaa yake ni kubwa. Tumwombe Allah azza wa jalla yeye ana uwezo wa kulinda hizi miili zetu dhaifu yeye ndo ana uwezo wa kuhifadhi hizi miili zetu dhaifu yeye ndo ana uwezo wa kutuweka mbali kutokamana na masahirin kutokamana na mahasidin kutokamana na wale ambao kwa wako na macho mbaya kupitia hizi adhkar ambazo wengi katika Uislamu inawapita jioni inawapita wakati wa subuhi bila kuisoma na wanaingia katika mitihani sampuli tofauti tofauti kwa machache tunamwomba Allah azza wa jalla وتجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه لقد اثنى الله نبيه في كتابه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 ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حياة الدنيا إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب والعفا فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر